Lana, Vesna. I kak ćemo? Je na A pametan si, Matija. Do koliko? 21? Može. Ko pobjedi će to s Darijom. Jako smiješno. Vidjet će ja tebe kad će ti trebati moju pomoć. Oko čega? Poduke u chat seksu, Šta si radio danas na satu? Čitao stripove? Moje bi ti bilo da čitaš nešto pametnije. A što, molim te, kako zavisti curu na daljinu? Ne, mislio sam na lektiru, budalo. <laughs> Okej, vidio. Vidio. E, ja ti zabijem koš na svakom području. Aj šuti. Ne, ozirno, počitaj si koji strip, ono, naučiš nešto u životu, o... Tako. Ja znam dosta o života, stripovi su za malo djecu, daj. O, prosti veliki mudrače. Zašto bi ja morao znat sve o životu? Zašto bi ja to sve morao proći? I osnovno, zašto bi ja trebao biti fasciniran svakom darinom za animacijom? Zato kaj ti je djevojka zadnji put kad sam provjerio, ne? Se neke promijenilo u tom pogledu? Aj pusti tu temu. Sam nešto krivo rekao sad? Samo je pusti. hajde ti pokušavam pomoći čovječe. Moja veza je u redu. Aha, to nije ono kaj Darija rekla. O, sad vidim, znaš moje probleme bolje od mene. Ti s njom razgovaraš o Igoru, jesi ti normalan? to mi je brati, šta tebe briga uopće, pa neću se tebi opravdavati. Lana. Lana. Nisi dobro. Nemoj mi otići. Što ću ja bez tebe, Lana? Lana, uzeli si mi. Vesna, Vesna, daj molim te smiri se, što se dogodilo? Što mi nitko ne može uzeti. Nitko je ne može nauditi. Vesna, što se dogodilo? Gdje si? imali smo nesreću. Smiri se, Vesna, molim te, uopće te ne razumijem što pričaš. Sve sam ja kriva. Ja sam je ubila. Molim te, moraš se smiriti i reći mi što se dogodilo. Samo sam htjela da nam bude dobro. A vidi što sam napravila. Prvo Tomislav, a sad Lana. Moraš mi reći gdje ste, Vesna. na autoputu. Negdje iza rotora. Dobro, ostani tamo. Nikud ne idi, molim te. Evo, javit ću hitno i da dođe, može? Jesi mi čula? Ana. Ana.